اللَّهِ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الرَّبِّ تَعَالَى مُحْدَثٌ وَهُوَ بِيَعَةٌ وَضَلَالَةٌ ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى يعلم سر وأخفى وهو على عرش استوى وعلمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان ولا يقول في صفات الرب تعالى لما إلا شاكل في الله تبارك وتعالى دي كاجوا إما رحمة الله عليه زناي الله سبحانه وتعالى اسمي الله دا govor po pitanju Allahovi subhanu wa ta'ala po pitanju Allaha wa ta'ala je novotarijat i zabluda. I ne govori se o Allahu osim na način kako on sebe opisao u Kur'anu i kako je pojasnio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem o njemu svojim ashabima. Uzvišni Allah je jedan, lejse ke mithli shay wa huwa samiul basir. Allah ničemu nije sličan i on sve čuje i on sve, on je taj koji sve vidi. Naš gospodar je prvi i nema početka. I naš gospodar je zadnji, nema završetka. On zna, kako kaže Allah, ja ja'lamu sirre u ahfa, on zna i ono što je vidljivo i ono što je skriveno. I on se iz zadarša uzvisio i njegovo znanje je na svakom mjestu i bez njegovog znanja nije ni jedno mjesto. I ne govori se po pitanju Allahovi svojstava zašto. Ko bude pitao zašto, kako, a taj sumnja, taj sumnja u Allaha te barake wa ta'ala. To je znači otprilike prevod ovoga dijela ove tačke gdje želi imam rahmetu Ali da nam kaže, braću moja draga, po pitanju Allahovi subhanu wa ta'ala svojstava, po pitanju njegovih osobina, ne možemo se udaljavati od Kur'ana i sunneta Allahov poslanika sallam. Zato je pravilo kod Allahovi imena i svojstava da se zadržavamo na Kur'anu i sunnetu, opisujemo ga sa onim svojstvima kojim se on opisao u Kur'anu ili kojim ga je opisao njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Bez da poredimo, bez poređenja. A? I to je ono što je spomenuo kur'anski ajet Lise Kemitli Šej. Allah nije ničemu sličan. Allah nije ničemu sličan. To je ahli sunna wal džama'a na tom vjerovanju ehlu sunne val džema, da ne upoređuje svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala sa svojstvima njegovi stvorenja. Za razliku od nekih sekti i nekih grupacija, koji, kao na primjer, u početku šije, oni su otjelovljavali Allaha subhanahu wa ta'ala. Oni kažu, prve šije, prve, prve rafidlije, su vjerovali da Allah subhanahu wa ta'ala njegova svojstva imaju svoju kakvoću. Pa su znali usporediti njegova svojstva da kažu veličina Allah subhanahu wa ta'ala je a, kao ono, to je to brdo. Obrate pažnju. Ili da kažu da Allah subhanahu wa ta'ala ruka kao ruka njegovih stvorenja i tome slično. I bilo je kroz historiju Islama sekta koje su na takav način otilovljavale Allah subhanahu wa ta'ala, upoređivali ga sa njegovim stvorenjima. To je a, kufr Allahu azze wa Ko bude rekao da Allah liči nečemu, bude vjerovao da je Allah liči nečemu, učinio šta? Kufr Allahu azze wa jel, jer Allah nije ničemu sličan. Allah nije ničemu sličan. Naš gospodar je prvi bez početka. Šta to znači? Allah subhanahu wa kaže huval awvalu wal ahiru, val zahiru wal batin. Vahuva bi kulli še'in alim. On je prvi i on je posljednji. I on je uzdignut a iznad svega i nema ispod njega ništa također, nije ničim ograničen. Ova četiri svojstva a na ovakav način određuju po pitanju vremena. Allah nema, braći moja draga, svog početka. Vrijeme je stvoreno, Allah je stvorio vrijeme. I sve što je Allah stvorio, a sve što je Allah stvorio, ima svoj početak. Ima svoj početak. Za razliku od uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala koji je prvi. Ovo, braću moja draga, razumom čovjek teško može da shvati, da pravi analogiju, jer što pogod poznajemo u ovom pojavnom svijetu, ima svoj početak, je tako? Mi znamo da sve ima početak, nama je nepoznata neka stvar da može da bude, šta? Našim razumu dostupna, da nema svoj početak. Zato je vjera da se vjeruje, jer kako bi to bilo božanstvo, a? koji je opisan u stvaranju, ko je njega onda stvorio? Allah subhanahu wa ta'ala je prvi, nema svoj početak, pitanje vremena, ali isto tako nema svoj završetak. A od uvijek je vječno živ i za uvijek će biti vječno živ. Kao isto tako Allah subhanahu wa ta'ala se uzvisio iznad arša, a kida li sunnete u al da je uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala sa svojim bićem sa svojim osobinama uzvisio se iznad prijestolja, ali Allah subhanahu wa ta'ala nije potreban šta? to svoje prijestolje. Imate na sedam mjesta u Kur'anu jasno i direktno Allah je opisao sebe sa ovom osobinom istiva'a. Istiva'a. I Ehlu Sunna wal Jama'a ne izokreće ovu osobinu, ne tumači u prenesenom značenju. Istava u arapskom jeziku znači uzvisiti se, uzdignuti se. Za razliku od džehmija za razliku od Mu'tezila, isto tako Ešarija, Maturidija, uče, a, apologetičara, koji pokušavaju izokrenuti značenje istiva uzvišavanja Allaha ili da negiraju potpuno, pa kažu da Allah subhanu wa ta'ala je na svakom mjestu. To je panteističko učenje koje je bilo poznato i kod grčkih filozofa. Isto tako je poznato bilo kod Muhyiddina ibn Arabija koji je začetnik u islamu, ako možemo tako da kažemo, mada su ga učenjaci poslije njega proglašavali nevjernikom, heretikom, s obzirom da je vjerovao da se Allah otjelovio u sve, u sva svoja stvorenja. Da Allah se otjelovio u sva svoja stvorenja i da, i da na takav način sve što se nalazi oko nas, sve je to Bog. Audhu billah. Obrati pažnju. Ko bude vjerovao na takav način, izlazi za Allahove subhanu wa ta'ala vjere. Izlazi za Allahove subhanu wa ta'ala vjere, Zato, zato, Ibn Kajim u svojoj kasidi kaže Nun, koga su dodali židovi, a, je isto kao lam koga su dodali džahmije. Šta to znači? Kada Allah subhanahu wa ta'ala naredio židovima, Benu Israilu, da uđu kuc, a, udhul babe suđeda, vakulu hitla, Allah im je naredio kad budu ulazili u kucu, kad budu oslobađali kuc, da uđu na seždi, pognute glave i da padnu Allahu na seždu. I da kažu, vakulu hitta. Jedno tefsira jeste da kažu da je to značenje hotanna hatajana. Allahu oprosti nam naše grijehe. To je značenje reći hitta. Ste razumijeli? Znači da uđu ponizni, skrušeni pred Allahom subhanu ta'ala veličine, veličinom i zahvalnosti da padnu Allahu na seždu. I da kažu ove riječi. Imate mu fesili koji kažu da kažu la ilahi vola kao da uđu sa tekbirom Allahu wa azzawajal, veličajući Allaha. Šta su oni uradili? Šta su oni uradili? Oni su zakrenuli ovu stvar. I umjesto da uđu na seždi, pognute glave i tako, ponizni pred Allahom veličinom i zahvalnosti, oni su okrenuli se da prostite stražnice svoje i tako su a, prkosili Allahu i ušli u kuc. I dodali su, i umjesto riječi hot, eh, hetla, rekli su hinta, dodali su slovo nun. Jeste razumijeli? Dodali su, zakrenuli su naredbu Allaha subhanu wa ta'ala. Što ukazuje na njihu pokvarenost i izokretanje Allahovi subhanu wa ta'ala riječi. Tako isto Ibn Kajim poredi džahmije koji su dodali u riječi stiva slovo l, istevla, jer oni tumači i komentarišu da riječ istevla znači istevla, kao da znači za gospodariti Ste razumijeli? Kao da Allah subhanahu wa ta'ala nije prije bio gospodar Arša, pa eto za gospodariju nakon što je stvorio nebesa i zemlju. Što je krnjavost i manjkavost Allaha azze wa džel. Ne znam koliko razumijete ovu stvar, ali želimo reći a, da Allah subhanahu wa ta'ala, što želi imam barbare da kaže, vjerovanje na kojim jedan musliman treba da bude, da je Allah subhanahu wa ta'ala, braćo moja draga, se uzvisio iznad Arša. Iznad Arša, da Allah nije ovdje sa svojim bićem sa nama ali jeste, kako kaže, sa svojim znanjem na svakom mjestu. Allah sve zna. Ste razumijeli? Allah sve čuje, Allah sve vidi. I Allah biva, obrate pažnju, što se tiče nevirnika, njima pripada bivanje općenito. Pa Allah sve čuje. Allah zna šta radi vjernik i šta radi nevjernik. Ste razumijeli? Allah sve čuje šta rade svako i od vjernika i od nevjernika ali posebno bivanje Allaha biva sa vjernicima. Inna Allahe ma alladine taqav. Allah je sa onima koji se boje Allaha, sa bogobojazni. Walladinu muhsinun. Allah je sa dobročiniteljima. To znači da imate posebno bivanje Allaha subhanu wa ta'ala sa vjernicima, što podrazumijeva uspjeh, što podrazumijeva pomoć od Allaha, jer Allah pomaže vjernike. Allah ih učvrst Allah im daje uspjeh. Obrate pažnju. Ovu vrstu pomoći i ovu vrstu bivanja Allah subhanu wa ta'ala ne zaslužuju nevjernici, to imaju samo samo vjernici, a to ne znači i nema kontradiktornosti između kuranske ajete koji govore o tome da je Allah subhanu wa ta'ala sa vjernicima. Po pitanju njegovog uzvišenja iznad arša, jeste Allah subhanu wa ta'ala je sa nama kada je u pitanju Allahovo znanje. Allah sve čuje. Ali kada je u pitanju Allahovo biće, ste razumijeli? uzvišen Allah subhanahu da uzvišen toga da bude, šta? Šta? Otjelovljen, da bude ograničen prostorom, a nego se Allah subhanahu ta'ala uzvisio iznad arša. Zato, ko puno pita po pitanju ovih stvari, pa govori pa kako, pa zašto, to upućuje da u njegovom srcu ima određeni sumnja, mada opet kažemo, kome se pojavi određene nejasnoće, nema zapreke, da čovjek upita sa iskrenim nijetom da mu se objelodani, a da mu se pojasni, da mu se pojasni pitanje, pitanje određena vezana za Allahova subhanu wa ta'ala svojstva. Zatim kaže u Al-Kur'anu kelamu Allahi wa tanzilu, wa nuru, wa lejse bi makhluk. Lijena Al-Kur'ana min Allahi, wa ma kana min Allahi, fe lejse bi makhluk. Wa hakeza kale Malik ibn Anasin, wa Ahmed ibn Hanbel, wa al-fuqahavu qablahuma, wa ba'dahuma, wa al-mira'u fih kufrun. Braćo moja draga, Kur'an je Allahu subhanahu dala govor i njegova objava i njegovo svjetlo. Kur'an nije stvoren zato što je Kur'an od Allaha, a sve ono što je od Allaha nije stvoreno. Ovako je rekao Imam Malik ibn Anas, ovako je rekao Ahmed ibn Hanbel, ovako su rekli učenjaci, faqihi, prije njih dvojice, raspravljati oko ovih stvari, kaže Imam Barbaharije, kufr Allahu subhanahu wa ta'ala mada mada on treba pojasniti treba pojasniti da nije svako raspravljanje nije svako raspravljanje po pitanju Allahu subhanahu wa ta'ala govora šta kufr kao što izgleda na prvi pogled Braćo, kakav bi to bio Bog kad ne bi pričao? Kako bi to bilo božanstvo kad ne bi govorilo? Jer je to krnjavost, manjkavost u odnosu na Allaha subhanu wa ta'ala. Znači, Allahov govor je njegova osobina. Allah govori kako hoće, kada hoće, sa kim hoće. Allah je razgovarao sa Musa a.s. na Sinavu. O tome uzvišen Allah kaže وَلَمَّا جَاءَ لِمِيقَاتِنَا وَلَمَّا جَاءَ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّ Kad je Musa a.s. došao a, na miqat u tačno određeno vrijeme, na određeno mjesto, njegov gospodar je sa njim razgovarao. A? Kao što kaže uzvišen Allah وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا Allah je u istinu, u pretvrđenom smislu, pogledajte, Allah je razgovarao sa Musa alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala je razgovarao sa Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a, ima pravo da razgovara s kim hoće, kad hoće, na način na koji on hoće. To je njegova osobina. Kur'an koji imamo, to je Allahov govor. To je Allahu subhanahu ta'ala govor. Tinta kojom je napisan Kur'an, je to stvoreno? Jeste, to je stvoreno. Se razumijeli? O tome Abu Hanife u Elfiku Lekberu govori. Papir na kojem je napisan Kur'an, Musha, a? Allahu subhanahu ta'ala govor. Kur'an je stvoren. Ali, Kur'an koji Allah subhanahu wa ta'ala spustio svojom poslaniku, to je Allahov govor, njegova osobina, njegova osobina i nije njegov govor stvoren. Zato, braćo moja draga, u džennetu će Allah razgovarati šta? Sa stanovnicima dženneta. Kaže uzvišnji Allah, selamun qavla min rabbin rahim. Da će Allah subhanahu wa ta'ala nazvati salam nazvati selam stanovnicima dženneta. Ovaj kur'anski ajet pojašnjava jedan hadith Allahu poslanika sallallahu u kome kaže: "Baina ahli dženneti fi na'imihim iz sata'a lahum nurun, farafu absarahum." Kaže kad budu stanovnici dženneta se naslađivali i uživali, pojaviće se iznad njih svjetlo. Pojaviće se iznad njih svjetlo. Pa će onda farafu absarahum pogledati u to svjetlo. Fa iza rabbu azza wa jalla kad ešefa alihim min fevkihim. Tada će im se Allah subhanu wa ta'ala pokazati. Stanovnici dženneta, šta? Vidjet će Allaha subhanu wa ta'ala. Pokazat će im se Allah subhanu wa ta'ala, pa će im reći Esselamu alaikum ja ahl dženne. Nazvaći im salam. To je značenje ovog kuranskog ajeta. Salamun qavlan min rabbir rahim. Biće salam govor od Allaha subhanahu wa ta'ala nazvaće stanovnicima džaneta selam pa će onda gledati toliko će biti u velikom uživanju oni stanovnici džaneta koji budu vidjeli Allaha subhanahu wa ta'ala da neće imati potrebe neće se uopće obazirati na bilo koje druge, drugo uživanje najveća braćo moja draga blagodat za stanovnike džaneta jeste šta? gledanje u lice Allaha subhanahu wa ta'ala gledanje u lice Allaha subhanu wa ta'ala već je od bilo kojeg uživanja je uživanje i od žena i od a, hrane i od bašta i od rijeka i od dvoraca od bilo čega u džennetu braćo moja draga imate ono što ljudsko oko nije vidjelo što, a, što lju, nije ljudsko uho čulo što ne može ljudska mašta zamisliti kaže Ibn Abbas između Dunjaluka i Ahireta jesu samo zajednička imena. Ti poznaješ šta znači rijeka. Znaš šta je rijeka. Ali rijeka u džernetu nema nikakve dodirne tačke sa rijekom na Dunjaluku osim ime. Ne možeš nikako zamisliti. Zato što nemaš savršeno, potpuno, bez ikakve krnjavosti, bez ikakvih manjkavosti, porediti sa nečim što je prljavo na Dunjaluku. Jer nije dunjaluk nazvan ni zbog čeg drugog dunjalukom, nego zbog riječi da ni, što znači prezren, ponižen, bezvrijedan. Da Allah, da kod Allah dunjaluk vrijedi i kod krilo komarca, ne bi nikad napojio nijednog nevjernika. Ali kad ne vrijedi kod Allah dunjaluk ništa, onda daje šta? I da jedu i da se naslađuju i vjernici i nevjernici. Kako onda možeš da porediš dunjaluk sa ahiretom? Walahum hum fiha izvađu mutahara. Vjernici će imati, braću moja draga, u džennetu. Ha? čiste žene. Kad učenjaci čiste, po pitanju a, ahlaka, nema da će pogledati u nekog drugog muškarca. Allah opisao hurije da su kratkog pogleda. Zašto gledaju od stida, preda se. Čuvaj se samo za stanovnike džaneta. Ali isto tako čiste i po pitanju fizičkog izgleda. Nema mahana, nema kumro da bude prehlađena, nema da se čuje nešto iza usta, nema a, da ide u WC, nema ništa, čiste Allah subhanahu opisao. I to isto će tako biti, šta? Sa muškarcima, stanovnicima dženneta, da nas Allah učini od njih. O najveći blagodati jeste gledanje lica Allaha subhanahu wa ta'ala, kad čovjek bude vidio, neće mu nam um pas da pogleda u bilo šta drugo. Neće mu pogleda, nam um past da bilo šta drugo pogleda. Na ovakav način, na ovakav način, Ehlu sunna wal džema'a braćo moja draga, potvrđuje i vjeruje da Allah razgovara i da će govoriti. A šta ćemo sa kur'anskim ajetom gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže ihsavu fija wala tukellimun ostanite prezreni u džahannemu, nemojte mi, ha? Nemojte sa mnom razgovarati. Šta ćemo sa hadisom Allahu poslanika sallallahu za određene vrste grijeha ljudi koji budu počinili? Da oni koji budu počinili Sa njima neće Allah subhanahu wa ta'ala razgovarati. Vola ju kevlim hum Allah, jevme al qiyama. Vola ju zekihim, vola janzuru ilihim. Šta ćemo sa tim kuranskim ajetom? Šta ćemo sa tim tekstovima hadisa Allahu poslanika gdje Allah negira da će razgovarati? Vraćamo, draga, kaže Ibn Abbas, radi Allahu ta'ala nama, na ahiretu će biti mnogo prizora. Mnogo prizora. Pa sa nekim će Allah razgovarati, sa nekim neće Allah razgovarati. Jer kad neće Allah sa nekim razgovarati, to upućuje na sržbu, na, a? da se Allah razljutio na njih. To će biti poniženje, da te Allah neće da pogleda, da Allah neće s tomu da razgovara. Tako da, to znači, Allah subhanahu ta'ala je opisan sa osobinom govora, razgovarat će s kim bude htio, a s kim ne bude htio neće razgovarati, a? i Kur'an je Allahu subhanahu wa ta'ala govor. Mu'tazile, kao što znate, na prvom redu, ali isto tako vidjećete da i ostale skupine, ostale skupine, sledbenici filozofije, apologetičari, isto su zastranili po pitanju Allahu subhanahu wa ta'ala govora. Isto su zastranili po pitanju Kur'ana kao Allahu subhanahu wa ta'ala govora. Ešari ne prisnaju ovo svojstvo. Ovo svojstvo ne priznaju. Ne priznaju na maturidi. Ne priznaju, pogotovo da ne govorimo, džahmije. Kod njih ima šubha. Kod njih ima određena nejasnoća. Oni kažu, mi znamo da čovjek priča. Satata. Ako bi ustvrdili Allahu subhanahu dala govor, da Allah govori, na taj način mi bi ga usporedili sa njegovim stvorenjima. Međutim, mi kažemo, ko kaže? Ko kaže da Ako potvrdimo Allahu subhanahu wa ta'ala govor da to znači da ćemo ga usporediti sa njegovim stvorenjima. Jer same šarije priznaju Allahu subhanahu wa ta'ala svojstvo znanja. Tako oni priznaju svojstvo znanja. Allah zna, oni kažu Allah zna. Sve Allah zna. Pa dobro mi kažemo kako se to mogli usporediti Allahu svojstvo kad i ljudi isto znaju. Što i tu niste napravili istu stvar. Razumite? Zato kažemo sami te mi da dugovlačimo govor U jednom dijelu Allahovi svojstva je kao govor u svim Allahovim svojstvima. Ili zanegirajte sva Allahova svojstva ili priznajte sva. Kako je razgled da priznate jedan dio, drugi šta? Ne priznajte, ali ne želimo oko toga puno da se, da se zadržavamo. Desita tačka. Wal imanu bir ru'ye jevme il qiyame, jerovne Allah wa jalla bi ayuni ru'usihim, wa huwa yuhasibuhum bila hijab, wa la tarjuman. Braćo moja draga, vjerujemo takođe. A? obaveza je vjerovati da ćemo vidjeti Allaha na sudnjem danu. Vidjet ćemo Allaha sa očima koji se nalaze u glavi, ovim očima, pravim očima. I Allah će ih pitati i neće biti zastora hijjaba i neće biti oca, posrednika između Allaha i njegovih stvorenja na sudnjem danu. Akida ehli sunnata wal džama'a kao što smo malo prije spomenuli, da ćemo vidjeti Allaha subhanu wa ta'ala. Ali, obratimo pažnju, bit će nevjernika, odnosno nevjernici, šta? Neće vidjeti Allaha. Vi nevjernici, neće vidjeti Allaha. Zato kao počast, kao počast, kao nagrada je to što će vjernici vidjeti Allaha, kaže Allah za ođelu, uđuhu jevma jedin nadira, ila rabbiha nadira. Toga dana, neka lica bit će blistava, od nadare, što znači svijetla, vesela, radosna. Toliko će biti radosna da će im na licima se, šta, vidjeti radost. Zbog čega? Ila rabbiha nadhira. U lice svoga gospodara oni će gledati. U lice svoga gospodara oni će gledati. I ovo je prokomentarisao veliki dio učenjaka od prvih generacije muslimana, između ostali ikrime, a da ne govorimo prije toga Ibn Abbas, prokomentarisali su jasno da će gledati Šta? Da to ovaj kuranski ajed znači da će vjernici gledati u lice Allaha subhanahu wa ta'ala. Također kaže Allah subhanahu wa ta'ala Lehu ma ješavu fiha wa ladaina mazid." Imaće u džennetu što god budu htjeli vjernici koji uđu. Što god budu htjeli imaće u džennetu. Wa ladaina mazid. Imaće kod nas još više od toga. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem vraću moja draga je prokomentarisao ovdje da se radi ogledanju u lice Allaha subhanahu wa ta'ala također kao kaže Allah subhanahu wa ta'ala ljudi nahsenu husna wa zijade oni koji budu rade dobro djelo imaće dobro braćo nagrada je shodno djelu ako radiš dobro bit će dobro ko radi loše loše el džezao min džinsi lamer nagrada je shodno djelu ko ne bude uradio dobro ali dođe sa imanom pred Allaha mora se ta prljavština iz čovjekovog srca očistiti i zato će biti ljudi od vjernika koji će se morati očistiti u džahnemu. Jer džahnet je savršen, čist i ne privata osim šta? Čiste. Tako savršena čistoća, tako savršena ljepota, bez trunke pokvarnosti, nema zavisti, nema ljubomore, naj zadnji čovjek koji uđe, posljednji čovjek koji uđe u džahnemu, Mislit će, braćo moja draga, da je na, u najvećoj blagodati. Da niko nema srećni i da nema niko u većim živanju od njega. Takva savršena čistoća, takva savršena ljepota, ne prihvata da dođe pokvareno srce, da dođe pokvarena duša, da dođe pokvaren čovjek. Pa kome Allah ne oprosti, koga Allah ne očisti, s kome se ne smiluje, A umre sa teuhidom, sa la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, treba da se očisti u džehennemu, a nakon toga, nakon toga će ući u džennet, pa u ovom kontekstu, u džennetu, ko bude radio dobro, imaće dobro. Ko bude radio dobro, imaće dobro. I još više od toga, Allah poslanik sa nam šta? Da je to gledanje u lice Allaha subhanahu wa ta'ala. Kao što s druge strane, imam šafija je uzeo dokaz kuranski ajet kella innahum an rabbihim yawma idhin mahjubun da će toga dana nevjernici biti a zaštićeni neće vidjeti Allah kella innahum an rabbihim yawma idhin mahjubun biće hijab između njih i njegov, njegovog gospodara Kaže Imam Šafija, to znači da će biti neki drugi koji će vidjeti Allaha. Ako nevjernici neće vidjeti Allaha, šta to znači? To znači da će vjernici vidjeti Allaha subhanu wa ta'ala I kažemo, kažemo, vidjet će ovim očima, ko bude, braćo moja draga, kaže vjernik, na sudnjem danu, u džennetu, ako Bog da, vidjet će Allaha azze u ađel, i to ovim očima. Allah će dati snagu očima, da mogu podnijeti vidjenje Allaha subhanu wa ta'ala. Jer sa ovim očima dunjalučkim, koji imamo sada, ne može niko, šta, vidjeti Allaha subhanu wa ta'ala tražio je Musa a.s. da vidi Allaha Rabbi arini jesti gospodaru pokaži mi da te vidim kao len teran, nećeš me moći vidjeti ne možeš me vidjeti ali pogledaj u brdo ako bude moglo brdo podnije da me vidi a vidjet ćeš u istom trenutku فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا kada se Allah subhanahu wa ta'ala pojavio. Kažu mu fesiri, nije uopće brdo, nije se uopće brdo Allah subhanahu wa ta'ala pojavio, nego samo je počeo zastor koji se nalazi između Allaha subhanahu wa ta'ala i njegove stvorenja, da otkriva, a njegov zastor, kako kaže Allah poslanik sallallahu alaihi je wa hijabuhu nur, svjetlost. Kako će vidjeti svjetlost? Brdo se raspuklo. Brdo se raspuklo na očima, pred očima Musa a.s. U Ahar Musa sajiha. Tu je Musa a.s. a učinilo da padne u nesvijest. Braćo takvu snagu pred tvojim očima da se raspukne brdo, da postane prašina, tada je Musa a.s. a pao u nesvijest, što znači da nemoguće vidjeti Allaha subhanu wa ta'ala ovim dunjalučkim očima i niko na dunjaluku niko na dunjaluku nije vidio i niti će vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali na sudnjem danu Allah će dati snagu očima gdje će vjernici moći vidjeti sa tim očima da to kaže, sa očima u glavi, da ne mislite u nekom abstraktnom smislu ili srcem, kao što neki pokušavaju da kažu. Ehlu sunnama džema vjeruje da će ovim očima koje će Allah subhanahu wa ta'ala proživiti vidjeti Allaha azze wa džalbi. I neće biti zastora i neće biti posrednika, nema prevodioca između čovjeka i Allaha subhanahu wa ta'ala. Poznat vam je hadith Allahu poslanika ila sallam da će Allah staviti, a, ograditi svoga roba. Tako da drugi ljudi neće čuti šta se njim razgovara. Približi Allah subhanahu wa ta'ala. Pa će reći, ja abdi, elem tefal keda o keda, jome keda o keda, o moj robe, zar nisi uradio to i to, to i to, tog i tog dana, vrate pažnju. Vjernik će samo potvrđivati. Jeste, reće i, ja vam, jeste, uradio sam gospodaru. Jer, braćo moja draga, ko počne da raspravlja, ko počne da vrda, ko počne da, a, kaže Allah poslanicu sa men nukriše pa kad Ko počne da se raspravlja sa Allahom na sudnjem danu, bit će kažnjen. Obrate vjernik kako postupa. Reće, jeste, tako, gospodar, tako. Nema posrednika. Nema prevodioca. Nema posrednika nema prevodioca. 11. tačka. Wal imanu bil mizan yawm al qiyama yuzanu fihi al khair wa shar lahu kiffatan wa lahu lisan. Braćo moja draga, ehlu sunne wal jamaa vjeruje u mizan, u vagu na sudnjem danu. Mizan, vagu na sudnjem danu. Stvarni mizan, stvarnu vagu koji na kojoj će se vagati i dobro i zlo i ta vaga ima svoj svoja dva tasa ima svoja dva tasa ima učenjaka od ehli sunnete val džemana koji kažu da će biti više vaga ne jedna vaga s obzirom da Allah s.a. kaže u množini wa nadal me vazin al qisti li jeum il qiyame na sunnjem danu stavit ćemo mizane više terezija, više vaga jeste razumjeli? Nije znači uslov da bude jedna vaga. Dok drugi dio učenjaka kaže ne, samo jedna vaga. A ovo je način izražavanja poznat u arapskom jeziku. A bilo kako bilo, vjerujemo da postoji. Da će biti na sudnjem danu ogromna vaga, ogromna vaga koja ima stvarna dva tasa na kojima će se vagati i dobro i zlo. Učenjaci Ehlu Sunnete u Al-đema također raspravljaju šta će biti vagano. Kaže jedan dio učenjaka bit će vagana samo djela. Drugi dio učenjaka kažu bit će vagano pored djela i sam čovjek. I sam čovjek. S obzirom da Allah subhanahu wa ta'ala kaže فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا Za nevjernike oni neće imati nikakvu težinu kod Allah subhanahu wa ta'ala. Ste razumijeli? Također, ovo stvar potvrđuje hadith Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam po pitanju, po pitanju toga da će čovjek biti vagan. Sjećate se prizora Abdullah ibn Mesuda radi Allahu ta'ala koji se jedne prilike popeo na palmu, a inače Abdullah ibn Mas'uda radi Allahu je bio sitar čovjek, bio je mršav. Pa su neki ashabi se osmjehnuli tankoći mršavim njegovim nogama. Pa je Allah poslanik sellem rekao da su njegova, njegove noge, odnosno njegova, njegove listovi, teži kod Allaha subhanu wa ta'ala od brda Uhud. Jeste razumjeli? Tako da kaže učinjaci, i ovo je dokaz da će Allah subhanu wa ta'ala na sunnjem danu vagati i čovjeka. Tako da nema zapreke da će se biti vagana i djela, a isto tako šta? I sami ljudi. I sami ljudi. Također imate jedan hadith Allahov poslanika, sa sam još koji govori na ovu temu. Ti kaže Allahov poslanik, na sudjem danu doći čovjek ogroman, a debeo, ali neće kod Allah subhanahu ta'ala imati težinu, šta? Nikolik krilo komarca. Ništa neće vrijeti kod Allah subhanahu ta'ala, pa kaže Allahu poslanik proučite kuranski ajet a ikra in shaytum fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna oni nikakvu težinu kod Allaha neće imati što je dokaz da će biti vagani ljudi i sa svojim tijelima i sa svojim tijelima 12. tačka wal imanu bi azab al-qabr wa munkar wa nakir i vjerujemo u kaburski azab i vjerujemo u munkara i nakira Ehlu sunna wal džema vjeruje da će ljudi biti ispitivani u kaburu i to se zove šta? Pitanje munkera nekira. Kako se zove? Mina. Kako se zove? Fitna. To se zove fitna. Znači, pitanje munkera nekira zove se fitna. Ispit. A nakon toga dolazi kabursko uživanje ili šta? Kazna. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب Obrate pažnju. I jutro mi naveče porodica faraona, odnosno njegove glavešine, bivaju izloženi vatri. A nakon toga Allah kaže o jeume, jeume takumu sa'atu, a na sudnjem danu, znači postoji razlika, bit će rešeno, bacite faraona i njegove glavešine, njegove sledbenike u vatru. Tako da ovdje ovaj va u arapskom jeziku vidi se tačno razlika. Razlika. Ujutro i na večer. Allah o tome obaveštava. Biva izložen i vatri. Gdje je to? U kaboru, braćima draga. U kaboru, što je jasan dokaz da kazna u kaboru postoji i ehlu sunna u al u u to vjeruje. Kao što vjeruje u dva meleka, Shodno haditha Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kubira al-mayyit yatihi al-malakani al-aswadani al-azraqani yuqalu li ahadihima munkar wa lil akhar nakir. Kaže Allahu poslanik kad neko od vas umrlih bude ukopan, dođu mu dva meleka crnog izgleda. A? Crnog izgleda koji ide na modro, ezraqani kao modre, modre boje. I pitaju ga šta? Pitaju ga. Jedan se zove Munker, a drugi se zove Nakir. Pitaju ga za njegovog za čovjekovog gospodara, ko ti gospodar, ko ti je poslanik, koja ti je vjera. Došlo je detaljno hadith koga bilježi Imam Ahmed u svojem usledu od Bera ibn Aziba radijallahu ta'alanu što se tiče munafika u amal munafiku val kafiru. Došla je na rivajet. Što se tiče munafika, I što se tiče nevjernika, reći će, a, ah, ah, la, edri. Reći kao, mm, mm, neće moći da odgovori. Zato što mu nafik nije rekao to iskreno iz srca. Došla je predaja, sem ja tu nase je kulu nešen fakultu. Čuo sam da ljudi tamo nešto govore, pa sam ja to rekao. Nije ga rekao, la ilaha ila Muhammedu Rasulullah. Nije rekao iz ubeđenja, nije vjerovao u to. Se razumijeli? Nego je samo govorio, što učenjaci kažu, ovdje dolazi do izražaja opasnost slijedjenja. Jer ovaj čovjek je samo slijedio, onako pričao, bez ubjeđenja, bez razumijevanja. Šta znači la ilaha illallah? Muhammedur Rasulullah. U svakom slučaju, mnogo je, braćo moja draga, dokaza, a dokaza po pitanju isto munkera i nekira kaburskog azaba, znate poznat hadis od Ibn Abbas radi Allahu ta'ala kada je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem prošao pokraj dva kabura pa je rekao onaj innahum la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir oni bivaju sada kažnjavani u kaburu u azabu ta dva kabura a to zbog čega bivaju kažnjavani nije veliko pa je rekao Allahu poslanik bela innahu la kabir a jeste zbog mokraće jedan od njih onaj nije se čistio nakon male nužde a drugi je išao i pravio smutnju zavađao ljude prenosio govor s ciljem da ih posađa što se zove nemimet nemimet 13. tačka. Wal imanu bi haud Rasulillahi sallallahu alaihi sallam wa li kulli nabijin haud. Illa salihan nabij alaihi salam fa inna haudahu daru naqati. I vjerujemo haud. To je, braćo moja draga, na sudnjem danu. Vjerujemo u haud, u ogromno vrelo Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I svaki poslanik ima svoje vrelo, osim Saliha alejhi salam, jer je njegovo vrelo to što je muzao devu obrate pažnje. došlo je u hadis Allahu poslanika sallallahu alejhi da je to vrelo Allahu poslanika ogromno ogromno da je tuluhu katuli sama wal ard kema baina sama wal ard da je veličina visina tog hauda tog vrela kao razdaljena između nebesa i zemlje, da je širina isto tako, a, isto tako, ko bude se napio iz tog vrela, nikada više šta, neće osjetiti, osjetiti žeđ. Nikada više neće osjetiti žeđ. S druge strane, bit će ljudi od umeta Muhammeda s.a.v. koji neće se napiti, je tako? bit spriječeni da se napiju da se napiju sa hauda Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem molimo Allah subhanahu wa taala da nas napoji sa njegovog, njegovog vrela i svaki poslanik svaki poslanik ima svoje vrelo i svaki ummet će slijediti svoga poslanika i piće sa svoga sa vrela svoga poslanika osim salih alaihi sallam kako kaže imam obrate pažnju jer to što je njegov narod muzao devu jedan dan, a drugi dan ne, to je zamjena za vrlo. Jeste razumijeli? Međutim, ovaj hadis je dajiv. Čak ima učenje koji kaže da je meudu. Iz toga se vraćamo na as, Nije dozvoljeno ovo vjerovati. Da li imam barbahari nije obratio pažnju ili nije do njega doprlo da ovaj hadis nije vjerodostojan. Nije dozvoljeno vjerovati u tu stvar jer je hadis vjerodostoj, jer je hadis šta, daif, Čak i učenje kaže da je apokrifan, da je lažan. Što znači da svi poslanici će imati svoj haud, svoje vrelo, I u to spada i sam šta? Salih a.s. jer ne možemo vjerovanje svoje graditi na slabim hadithima. Na slabim hadithima. 14. tačka. والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين يوم القيامة وعلى الصراط ويخرجه من جوف جهنم وما من نبي إلا وله شفاعة وكذلك صديقين والشهداء والصالحون ولله بعد ذلك تفضل كثير على من يشاء الخروج من النار بعد ما احترقوا وصاروا فحما I vjerujemo, braćo moja draga, u šefat Allahu poslanika s.a.v. Za griješnike na sudnjem danu. I vjerujemo da će se Allahu poslanik zauzimati na siratu. I vjerujemo da će se zauzimati da Allah subhanahu wa ta'ala izvede vjernike koji budu bačeni u džehennem iz džehennema, da ih Allah izvadi. I nema ni jednog poslanika da neće imati pravo na šefat. Kao što vjerujemo, braću moja draga, da će zaslužiti šefat iskreni Allahovi subhanahu ta'ala robovi, siddici, čovjek koji je siddik. Zatim šehidi. Zatim dobri ljudi. A nakon toga kad svi završi sa svojim šefatim, šefatima nakon toga Allah subhanu wa ta'ala će izvesti koga bude htio iz vatre nakon što budu izgorali ljudi i postali kao izgorili ugalj crni, skroz skroz braćo, akide ahlu sunnata wal jama'a jeste, jahruđu minel nari men kane fi kalbi min thkale zarratin minel hajr Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Izađi će iz jehennema u čijem srcu bude i trunka jedna šta od hajra, od imana." I trunka jedna u čijem srcu bude imana. Edna, edna, edna, tri puta kada Allah poslani, najmanji, najmanji, najmanja trunka imana. Ko bude umro Allah subhanahu wa ta'ala, izaći će katat iz jehennema. Ako bude ušao u njega. Pa, vjerujemo u šefat Allahu poslanika što podrazumijeva zagovorništvo. Šta je šefat? Posredovanje, zauzimanje. Što bi rekli štela, da se zauzmeš za nekoga kod Allaha subhanu wa ta'ala. To pravo ima na prvom mjestu poslanici, imaju poslanici, a naravno na čelu Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Gdje će biti vrše i više vrsta šefata Allahu poslanika. Najveći šefat jeste zauzimanje Allahu poslanika da otpočne da otpočne polaganje računa, jeste, suđenje, gdje će ljudi stajati 50.000 godina iščekujući obračun polaganje računa pred Allahom subhanu wa ta'ala. 50.000 godina. Pa će Allah u poslanih svoj selem a, zamoliti Allah kao što znate u dugačkom hadisu, paši ispod arša i zahvalit će ga i pohvalit će Allaha zahvalama koje šta? Nikoga dotad nije pohvalio. Ni Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nikada dotad nije pohvalio. Jer ćemo Allah subhanahu wa ta'ala, će Allah nadahnuti da ga pohvali sa pohvalama. I umilostivit će Allah. I Allah će se smilovati i otpočet će obračun. To je najveći šefaat i to je najodabranije mjesto Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pazite, najodabranije mjesto, ovo je mjesto Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je najveća počast prema Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i to je makamul mahmud. A, ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما mahmuda. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala jedan dio noći provedi u namazu, ne bi ti Allah dao meqamul mahmud. To je posebno pohvalno mjesto na koje će pozavidjeti Allahom poslaniku najodabraniji i prvi i poslije. Svi će zavidjeti Allahom poslaniku na to mjesto. Jer samo to mjesto zaslužuje Allahu poslanik. To mjesto, to mjesto će se odreći Ibrahim a.s. i Musa i Iza. Niko neće smjeti ne se usuditi da zamoli Allah subhanahu wa da otpočne račun, polaganje računa osim Muhameda sallallahu sellem I to se zove najveći šefat. Najveći šefat, najveće posljedovanje Allahu poslanika sallallahu alaihi Nakon toga, poslanik će sallallahu alaihi zauzimati za stanovnike džehennema koji trebaju da uđu u džehennem. Obratite pažnju. Nisu još ušli. Pa će Allah, poslanik se zauzeti kod Allah pa će Allah zbog njegovog šefata njima oprostiti i uvesti u džennet. Treća vrsta šefata. Stanovnici džahnama od vjernika koji uđu, možda bludnik, možda je krao, možda je pio, umro je Allah, nije se pokajao. Nije mu Allah, nije ga Allah očistio u kaburu. Nije se očistio na stajanju pred Allahom subhanahu ta'ala na sudnjem danu. Nije mu htio čovjek halaliti na sudnjem danu. Nije mu se Allah smilovao prilikom obračuna, gotovo. Ovšu u džahnama. Treća vrsta šefata za te stanovnike džahnama koji su ušli od vjernika, Allahu poslanik će se zauzeti. Pa će izaći džahnama, jeste razumijeli? Četvrta vrsta šefata. Allahu poslanik sallam će se zauzeti, braćo moja draga, za ljude od stanovnika dženneta koji su dobili jedan stepen pa da dobiju još veći stepen. Još veći stepen. Također, Allahu poslanik će se zauzeti, kao što znate, za Ebu Taliba, I to je posebna vrsta, specifična vrsta šefata koja je striktno samo za njegovog Amidžu Ebu Taliba da bude u najpličijem a, džahnemu gdje će mu ključati mozak. To je do članaka. To je posebna vrsta šefata koju je Allah subhanahu wa dozvolio samo Muhammedu sa selem za svoga Amidžu nevjernika koji je preselio Ebu Taliba. E, obratimo pažnju. Pravo na šefat, na posredovanje, da se zauzmeš kod Allaha. Ovo pravo pripada siddicima. Siddik. Ko je siddik? Iskreni, ču, a Allahu subhanahu wa ta'ala rob, u čijem srcu je toliko jak iman, kažu učenjaci, definicija siddika, je onaj koji ima tako jak iman u svome srcu, da je sagorio šubhu i sagorio strast. Jeste razumijeli? Čije iman u srcu toliko jak, da je šubha u srcu izgorila, kod takvog čovjeka nema sumnji. Toliko mu je jak imam da nema kolebanja. Sprži sve njegove sumnje u srcu. I sprži strast. Jer čovjek u srcu ima strast. Želi haram. A? Ima nagon, toliko ima objeđenje, toliko ima jakin, toliko ima tazdik. Trusto objeđenje u Allaha subhanahu wa ta'ala. Toliko jak iman da sve to sprži kod čovjeka. Na čelu ovi Allahu iskreni robova je Ebu Bekr, radi Allahu ta'ala anhu. Zatim šehidi, to su oni koji su prodali svoj život, nešto najvrednije što imaju kod sebe, prodali su Allahu subhanu ta'ala u borbi radi uzizanja Allahu azze wa džel vjere. I tekune kelimetullahi ila orija, da bude Allahova riječ gornja, radi uzizanja Allahu subhanu ta'ala vjere, islama. Zatim dobri ljudi, a dobar čovjek, definicija dobrog čovjeka je onaj koji je skinuo sa sebe izvrši obaveze i dužnosti prema Allahu, izvrši obaveze prema ljudima, to je dobar čovjek. Za tog čovjeka se kaže da je salih, da je dobar čovjek. Takvi će imati isto pravo šefata, pravo šefata kod Allaha subhanu ta'ala na sunnjem danu. Ako im bude Allah dozvolio, to je jedan uslov, kul lillahi šefatu džemija, jer Allahu pripada samo šefat. Niko nema pravo, braće, da se zaozve bez njegove dozvole. Zatim da Allah bude zadovoljan sa onim šta? za koga si zauzimaš. Džabi što si dobar, džabi što si šehid. Ali ako ti Allah ne dozvoli da se zauzmiješ za svoga babu, za svoju majku, džabi ti to, ništa nema korist. Jeste razumijeli? Mora Allah subhanu, uslov je da Allah subhanu wa ta'ala se bude zadovoljan, zadovoljan. E, a kad sve te vrste šefata prođu, kad se svi zauzimaju, nema više niko da se zauzme ni za koga, Nakon toga, braćo draga, Allah subhanu wa ta'ala kada bude htio, i koga bude htio izvešće sve ljude, vjernike koji su umrli sa la ilaha illa koji, gor, koji će gorati možda godinama godinama, godinama u džennemu ali su umrli kao muslimani u njihovom srcu je bilo trunka imana braćo moja draga Allah će ga izvesti Allah će izvesti i postaće bit će crni izgorjeli kako je došlo u hadith koga bilježi ima muslim u sahihu ima jedan podugačak hadith gdje je Allah poslanik opisao stanje posljednjeg čovjeka koji će izaći iz džahnama. A? Znate to hadis? Posljednji čovjek koji će izaći iz džahnama. Ostaće dugo, dugo, dugo vremena. Koliko bude Allah htio. I onda će zatražiti da Allah subhanahu ta'ala reći gospodaru. Pojela me vatra. Pojela mi kost. Pojela me čitavoga. Ne mogu više. Možeš samo, ne budem u džahnama, ali samo možeš okrenuti lice da mi ne priži lice. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala reći, o moj robe, hoćeš se zakljeti da mi više ništa od mene ne tražiti. Kaže, al tako bi tvoje veličine. Neću ništa od tebe tražiti više, samo da mi više ne prži vatra lice. Pa će Allah mu to uslišati. I ostaće tako da gori koliko bude Allah htio. Pa će reći nakon opet drugo, dugog vremena. Gospodaru, možeš li samo da izađem iz džahnama? Pa kaže, rećemo, nisi obećao moj robe. Kaže, jesam, ali ne mogu više. Neš više ništa tražiti, opet zaklet. Kažu učenjaci kako će se zaklinjati? Pa slagat. Zato što, braću moja draga, nema više odgovornosti ni za zakletvu na sunnji danu, razumijete li? Gotovo. Ko je ušao u džernet, ko je ušao u džernet, gotovo. Nema više odgovornosti a? za zakletvu. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala izvesti iz džahnama. Pa će provesti koliko bude htio Allah subhanahu wa ta'ala da provede. Pa će reći, gospodar, mogu samo da vidim kako izgleda džahnet. Ne mora, samo da vidim kako izgleda. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala mu i to uslišati. Pa će reći, nakon što bude proveo koliko bude Allah htio, reći gospodaru, mogu li samo da uđem? Samo da uđem. Pa će ga Allah uvesti. To je posljednji. Kada Allah poslanik, bit će crn. Baš kao što kaže Mabar Bahari. A? Kao ugalj, ugranisan. Allah subhanahu wa ta'ala će ga staviti u vodu, gdje će mu ponovo niknuti tijelo. Isto kao biljka koja nikne. Allah, obnovit će mu se tijelo sa Allahom voljom i za njegovom moći. I onda reče, robe, traži, traži, pa će početi da se prisjeća. Što god bude htio, pa što god bude se sjetio Zunjaluka, hoće to, to, to, to. Kad više ne bude se mogao ničeg sjetiti šta traži, reće, počet će ga Allah subhanahu da posjeća, da ni zaboravio to i to, e, jesam zaboravio, a? I onda će Allah subhanahu da reći, imaš sve to i deset puta više nego stanovnici, čitav Dunjaluka, brate, pažnje. To je posljednji čovjek koji uđe u džennet koliko će imati oduživanja i blagodati. Kao deset puta a kralj čitava iz zemljske kugle. Na ovakav način, braćo moja draga, akida ehli sunnata wal džamaje, da kogod umre, sa la ilaha illa Muhammedur Rasulullah, njemu je zagarantovan džennet. Kad tad? Kad tad? I nemojte, kao što kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem onome, a? Wala tudayiqu. Wala tudayiqu vasija, nemoj sužavati Allahu milost. Ako Allah subhanahu wa ta'ala na ovakav način nas obavijestio o svojoj milosti, ko si ti da je sužavaš? I ko si ti da se stavljaš između čovjeka i Allaha subhanahu wa ta'ala? 15. tačka. Wal imanu bi sirati ala jahannam jahudu sirata men ša Allahu wa jeđuzu men ša Allahu wa jeskutu fi jahannam men ša Allahu wa lahum anwarun ala qadri imanihim. I obaveza je vjerovati u sirat. Obaveza je vjerovati na mo, u most, čupriju, ako možemo da kažemo tako na bosanskom jeziku, na put koji Allah subhanahu wa ta'ala stvorio iznad džahnama. I ako Allah bude htio, koga bude Allah htio, pašće ljudi sa, te, sa tog mosta, sa tog puta, sa te čuprije u džahnem, ako, ako me Allah bude htio, preći će i proći će taj put, to je put koji vodi do dženneta. Ko pređe, ulazi u džennet nakon toga. Imaće ljudi, وَلَهُمْ مَنْوَارُ عَلَى قَدْرِ إِمَانِهِمْ a shodno imanu, odnosno shodno svojim djelima, ljudi će imati svjetlo. Jer je tama, mrak, i ljudi neće moći, a neki će proći brzinom, kao što došlo od Isu Allahog poslanika, kao munja. Šta će naškoditi vatre. Ako budeš prošao kao munja, shodno jačini i veličini svojih dijela. Neki će prolaziti kao konjanici. Neki će hodati žurno. Neki će ići sporo. A neki će ustajati, padati, hodati, potrebuške, prelaziti. A neki će, šta? Pasti u džahnem. To je sirat gdje je opisan hadith Allahu poslanika da je oštri od od šta? Od sablje. Od sablje i nema niko od nas a da neće preći preko šta? Sirat. Nema niko a da neće preći preko sirata. 16. tačka Vol imanu bil ambija vol melaike i obaveza vjerovati u poslanike i meleke. Naravno, ovo je temelj Allahove subhanu tala vjere koji je spomenut u hadithu od Džibrila kao što znate kad bi upitan Allaho poslaniku imanu pa je rekao da vjeruješ a? između ostalog da vjeruješ u poslanike i da vjeruješ u meleke a o tome onaj, nadamo se znate puno pa se nećemo zadržavati 17. tačka wal iman bi jedna džennete haq wal naru haq wa annahuma mahlukatan al džennetu fissema i sabija وسقفها العرش والنار تحت الأرض السابعة السفلى وهما مخلوقتان قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها وعدد أهل النار ومن يدخلها لا تفنيان أبدا بقاهما ما بقاء الله أبد الآبدين ودهر الداهرين Braćo moja draga, vjerujemo u džennet da je istina i vjerujemo da je vatra istina. I da su džennet i džehennem stvoreni i da sada trenutno postoje. Sada trenutno postoje. i da se džennet nalazi na sedmom nebu a i da je krov dženneta arš da je krov dženneta arš i da se džennem nalazi a ispod sedmi zemlje tako kaže imam barbehari i da su džennet i džennem stvoreni Allaha subhanu ta'ala stvoreni i da Allah subhanu wa ta'ala zna broj stanovnika dženneta i sve ko će ući u dženneta i broj stanovnika džahennama i ko će ući u džahennam. I džennet i džahennam neće nikada nestati. Zauvijek imaju svoj početak, ali šta? Nemaju svoj kraj. Ostaće za zauvijek a ostaće za zauvijek do beskano, bes, beskonačnosti. Braćo, obaveza vjerovati u džennet i džahennam Sodno hadithu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem men shahide, pa ispomenu Allahu ko bude posvjedočio. A an al jannatu haq wa an nar haq adkhalahu Allahu al janna ala ma kana min al amal. Ko bude posvjedočio da je jannat istina i da je istina, još prije toga tri stvari da ne spominjemo jer se žurimo, Allah će ga uvesti, Allah će ga uvesti u džennet, sodno, njegovom dijelu. Moramo vjerovati, braćo moja draga, da je džennet i džehennem stvoreni trenutno, da sada postoje. Sada postoje. Mu'tezile kažu, džennet će tek Allah, džennet i džennem će tek Allah stvoriti na sunnjem danu. Kažu oni, kod njih šubha ima razum. Sugi uključuju svoj razum. Kažu, kako ima sad fajda da bude stvoren sad džennet? Šta će biti? Kakva fajda? Kakva fajda sad od džennema? Mi kažemo, Ahlu sunnjela džemaa kaže, ko kaže da nema fajde? Gdje su sada hurije? Gdje su sada, a? duše vjernika u brzahu koji se naslađuju? Gdje su duše šehida? Za koje Allah poslani za sebe da, rekao da se nalaze u prsima zelenih ptica koje se naslađuju. Ulaze u džennet, ulaze duše vjernika koji se naslađuju u kaburu, u brzahu, Svatate li? Ulaze u džennet i naslađuju se. Zatim, kako nema koristi? Kad čovjek zna da je već pripremljen džennet i da se svakim danom uljepšava i priprema, I da se džennet sadi sa čime? A? Subhanallah ve hamdi da se da svako sebi gradi džennet. Ste razumjeli? I uljepšava svoju baštu sa zikrom Allahu subhanahu wa ta'ala kao što je došlo hadisu. Kako nema svoju fajdu i svrhu to da Allah već stvorio džennet jer Allah šalmu kaže obratimo pažnju u iddetu i mutaqin pripremljen već džennet za bogobojazni kao što kaže za džehennem, وَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ Bojite se vatre, čije će gorivo biti ljudi kamenje, koje je pripremljeno već U prošlom vremenu, gotovo, Allah je već stvorio džahnem, pripremljeno za nevjernike. I džennet se nalazi, braćo moja draga, gore, gore. Iznad sedmog neba, iznad sedmog neba, kao što je došlo hadith Allahu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, Kad tražite od Allaha, tražite Firdevsul Eala. Kad tražiš od Allaha, nemoj tražiti najmanji stepen džennete. Nemoj reći, a samo da uđem. Nego traži od Allaha Firdevsul Eala. Jer to je najbolji dio dženneta. I najuzvišeniji dio dženneta. A kaže Allah poslanik svoj selenem, krov je jarš. Prijestolje Allaha subhanahu wa ta'ala. I ispod njega se šta? Ispod njega rijeke isiču. Razumijalu kodakle idu rijeke? Iz zemlje, u džennetu obratno, suprotno. Allah poslanik obavijestio, reka će ti ići od, od ozgo. Neće ima potrebe da se, sagneš, da se sagneš i da uzmeš vodu, ne. Reka će ti od ozgo. Obratimo pažnju. I to je počasti za stanovnike dženneta. A džennem se nalazi ispod sedmi zemlje. Lično, ne znam odakle ovu imamu, a, i tražio sam nekih komentarima, i spominjanje sedam zemalja onaj, odakle mu zato dokaz, ne znam, ali je činjenica, činjenica, u džennetu su derajat stepenovi koji idu na gore, a u džehennemu su šta? derakat jer Allah šalim kaže, innal munafiqina fi dirk al asfali min nar, da će munafici biti u dirk, dirk na dole, znači da je dole, jeste razumjeli Jer je to vid poniženja, jer je dole bacanje, jer je to ponor, jer je to dubina i tako dalje. Ali, da kažemo, u sedmo, zemlji, da postoji sedam zemalja, jedan put, kažem, tražili smo tu predaju, tražili smo tu predaju u jednom drugom kontekstu, ne u popitanju džahennama, razumijete li? Ne u popitanju džahennama, ali zaista po pitanju džahennama, lično, onaj, da se nalazi u sedmoj zemlji, ja lično ne znam i nisam našao da je rekao Allahu poslanik sallallahu po tom pitanju, po tom pitanju, mada jedan šehova koji komentariše, a, šer, koji komentariše o šerhu sunne, i je prešutio, samo je rekao kao u redu je, u redu je. A ja lično zaista ne znam, tako da ne mogu ništa da kažem po ovom pitanju, ako neko nešto nađe, da se džan, džahennem nalazi ispod ili u se, ispod sedne zemlje, možemo se koristiti. I džennet i džahennem su znači stvoreni, i Allah sve zna, zna broj stanovnika džennete i ko će ući, braći moja draga, i broj stanovnika džahennema i ko će, ko će u džahennem ući, nikada neće nestati, braćo, ehl hulul, panteisti, ovi malo prije koji smo rekli, oni kažu da će džehennem nestati. Obratite pažnju. Mohjudin ibn Arabi ako ste čuli za njega, Sufija, poznate Sufija, a? oni kažu, kod njih imate, kažu, stanovnici džehennema će toliko se ispatiti, ispatiti, da će nakon određenog vremena, razumite Pera se to više u njihovo šta? stanje. Da će to postati njihova priroda. Pa će se početi naslađivati vatrom. Kažu, nakon određenog dugog vremena, da će u džahnemu samo klepetati vrata. Neće niko više biti u njemu. Govor ovaj kufra Allahu subhanahu wa ta'ala. Suprotno, vjerovanju muslimana. Suprotno, vjerovanju muslimana. Čak mislim da ni kršćani to ne vjeruju. Ni židovi to ne vjeruju. Razumijete li? Tako da, napadi, neki koji ćete možda čuti za šehu Islama ibn Taymiju koji kažu, koji kaže da će šta? Da je prolazan onaj džahannam, da će nestati, nije tačno. Nije tačno. A ovaj, po pitanju Ibn Kajima, rahmetullahi alih, e, čudan ima govor. Prije neke dvije, tri godine, on je tražio sam ovu meselu kod njega, čudan govor. Mada, onaj, vi znate da je Ibn Kajim prolazio fazu sufizma, a, i ta knjiga inače koju, koju, sam, spominje jedan čudan govor, e, je pisao u vremenu dok je bio, dok je bio šta? Polucajem sufizma. Tako da ne treba obraćati na tu pažnju. Ižma ummeta, akida ehlu sunnete uvel džema, braćuma draga, džahnem je vječan, nikada neće nestati, i stanovnici džahnama koji budu nevjernici i ostali mušnici u njemu, ostaće vječno za uvijek, nema kraja, kao što s druge strane džennet i stanovnici džahnama i dženneta ostaće za uvijek i vječno. To bilo to da vas Allah subhanahu wa ta'ala nagradi.